حديث دوسد يك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند سحری بخورید زیرا در خوردن سحری хайру баракат аст дар ин ҳадиси муборак ҷаноби расули акрам салаллоҳу алайҳи васалам моу шуморо огоҳ мекунад ки ай бандагони худо саҳархӯрак дар рамазон вақте ки рамазон фаро расед шумо саҳар як чузе бихӯред зеро ин ки дар хӯрдани саҳари рамазон зеро ин ки дар суҳур خیلی برکت است برکت زیادی هست شما خودتان را از آن برکت دور ندارید این حدیث از کتاب صحیح بخاری